Afara'aita alladhi tawalla Je umemwona yule aliyegeuka wa a'ta qalilan wa akda na akatoa kidogo kisha akajizuia a'indahu ilmul ghaibi huwa yara Je anayo huyo elimu ya ghaibu basi ndio anaona Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, au hakuambiwa yaliyomo katika vitabu vya Musa. Wa Ibrahim alladhi waffa, na vya Ibrahimu aliyetimiza ahadi. Alla taziru waziratun wizra ukhra, ya kwamba hakika nafsi iliyobeba madhambi haibebi madhambi ya mwingine. Wa allaysa lilinsani illa ma saa, na ya kwamba kwamba hatapata mtu ila aliyoyafanya mwenyewe wa anna sa'yahu sawfa yura na kwamba vitendo vyake vitaonekana thumma yujzahu aljazaa alawfa kisha ndiyo atalipwa malipo yake kwa ukamilifu وأن إلى ربك المنتهى na kwamba kwao Mola wako mlezi ndiyo mwisho وأنه هو أضحك وأبكى na kwamba yeye ndiye anayeleta kicheko na kilio وأنه هو أمات وأحيا na kwamba yeye ndiye anayefisha na kuhuisha وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى na kwamba yeye ndiye aliyeumba jozi dume na jike min nutfatin idha tumna kutokana na mbegu ya uzazi inapomiminwa wa anna alayhim nash'ata al-ukhra na kwamba ni juu yake ufufuo mwingine wa annahu huwa aghna wa aqna na kwamba ni yeye ndiye anayetosheleza na kukinaisha. wa annahu huwa rabbu shi'ra, na kwamba hakika yeye ndiye mola mlezi wa nyota ya Shira. wa annahu ahlaka adan alula, na kwamba yeye ndiye aliyewaangamiza Adi wa kwanza. wa thamud fama abqa, na Thamudi hakuwabakisha wa qauma nuhin min qablu innahum kanu hum adhlama wa atgha na kabla yao kaumu ya nuhu na hao hakika walikuwa ni madhalimu zaidi na waovu zaidi mu'tafikata ahwa na miji iliyopinduliwa ni yeye aliyepindua. فغشاها ما غشا vikaifunika vilivyofunika فبأي آلاء ربك تتمارى basi neema gani ya Mola wako mlezi unaoifanyia shaka hadha nadhirun minan nudhuril ula hili ni onyo katika maonyo yale yale ya zamani azifatil azifa yama kimekaribia laysa laha min dunillahi kashifa hapana ukifichua isipokuwa Mwenyezi Mungu afa min hadha alhadithi ta'jabun ye mnayastajabia maneno haya وتضحكون ولا تبكون na mnacheka wala hamlii wa antum samidun nanyi mmeghafilika fasjudu lillahi wa'budu basi msujudieni Mwenyezi Mungu na mumwabudu Allahu akbar Allahu akbar la kati ukamona anepuza kuifuata haki na akatoa kidogo katika mali na halafu akakata kabisa kutoa. Je, huyo anayo elimu ya kujua mambo ya ghaibu? Basi kwa hivyo ndiyo anayajua yanayompelekea kuiacha kuifuata haki na akafanya ubatili wa mali. Kwani huyo hakuambiwa yaliyomo katika vitabu vya Musa na Ibrahimu aliyefika ukomo wa kutimiza aliyoagana na Mwenyezi Mungu ya kwamba hapana mtu atakayembebea dhambi mwinginewe na kwamba mtu hapati ila malipo ya vitendo vyake mwenyewe na kwamba vitendo vyake vitakuyetangazwa na ataviona siku ya kiyama iwe ni kumtukuza mtenda mema na kumkebehi mtenda maovu kisha kila mtu atalipwa malipo anayostahiki na kwamba kwa hakika ni kwa mula wako mlezi wala si kwa mwinginewe ndiyo miadi ya kurejea. Na yeye peke yake ni mwenye uweza wa kufanya uso uonyeshe furaha au mauviko. Na pia ni mwenye kuziumba sababu za starehe na dhiki. Na hakika ni yeye ndiye mwenye kuondoa uhai na kuleta. Na yeye ndiye aliyeumba vitu kwa jozi, yani dume na jike binadamu na wanyama kutokana na manii yanayomiminwa. Makusudio ya aya hii tukufu ni kuonyesha uwezo Mwenyezi Mungu mtukufu kwamba yeye ameumba waume na wake katika wanadamu na wanyama wote kutokana na tone la manii ambayo humo humo mnaume na uke na juu ya udogo wake na udhaifu wake ndio chemchemu ya uhai. Umuujiza wa Qurani unadhihirika katika aya hii tukufu ukikumbuka kuwa ulimwengu ulikuwa haujui mpaka hivi karibuni kuwa katika maji ya mwanamume ndio zimo mbegu yani spams na katika maji ya mwanamke mna vijiyai yani ova ndiyo vikakutana vijidudu vya manii ya mwanamume na vijiyai vya mwanamke vikawa kitu kimoja ndiyo hiyo huwa mimba Ukweli huu ulitajwa na Kurani kabla ya kuvumbuliwa na elimu za sayansi. Na juu yake yeye ndiye kufufua baada ya kifo. Na yeye ndiye anayetoa kinachotosheleza na akaridhisha kwa kinacho kinaisha na cha kuweka akiba. Na hakika yeye ndiye Mola mlezi wa hii nyota kubwa inayoitwa Shira yani Sirius au Dogstar Makusudio hapa ni nyota hiyo inayoitwa Shira, Aliamania au wanavyoita wazungu Sirius au Star. Nyota hii inang'ara kwa nguvu zaidi kuliko nyota zote ziliomo katika kikundi cha nyota kinachoitwa Al-Kalbul Akbar, kwa kizungu Canis Major au Greater Dog. Nyota hiyo ndiyo inayozagaa sana mbinguni na huonekana kusini ya mstari wa kati wa mbinguni kiasi ya daraja 18. Na kwa jina hilo la nyota ya mbwa ikijulikana hata miaka elfu tatu iliyopita. Katika mabaki ya michoro ya mafirauni wa Misri imeashiriwa pia. Mwenyezi Mungu ameitaja hasa kwa kuwa Waarabu walikuwa wakiabudu hapo kale. Na pia wa Misri wa zamani Kwani kutokea kwake upande wa mashariki katikati ya mwezi wa Julai kabla ya kuchomoza jua kulikuwa kunafikiana na wakati wa mafuriko ya Misri ya kati, yaani katika tukio muhimu kabisa katika ulimwengu huo wa kale. Na tukio hili huenda ndilo lilofanya kuanzisha kuwekea kiwango urefu wa mwaka katika dunia nzima. Kwani kudhihiri nyota ya Shira kabla ya kuchomoza jua hakutokei la mara moja tu katika mwaka. Basi huu ndiyo mwanzo wa mwaka mpya. Na yeye ndiye aliyewateketeza kinaadi wa mwanzo kaumu ya Nabii Hudi na akawateketeza Thamudi kaumu ya Nabii Saleh hakuwabakisha. Na aliwaangamiza kaumu ya Nuhu kabla ya kuangamiza Adi na Thamudi. Hakika hao walikuwa wamekithiri kudhulumu na wamezidi kwa waasi kuliko Adi na Thamudi. Na miji ya kaumu luti iliyopinduliwa juu chini, ni yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyepindua. Akaizunguka kwa kuiadhibu kama alivyoizunguka. Basi katika neema za Mola wako mlezi, una shaka nayo ipi? Hii Qur'ani ni onyo katika jinsi ya yale yale maonyo ya kale walioonywa kwayo watu waliotangulia. Kiama kimekaribia na wala hapana kukujulisha wakati kitakapotokea ila mwenyewe Mwenyezi Mungu. Hivyo nyinyi mnapinga kila la kweli na mnaistajabia kukuikataa Qur'ani na mnacheka kwa kejeli na maskhara wala hamlika mafanyavyo wenye yakini nanyi mmo katika pumbao la kutakabari basi msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeteremsha Qur'ani kuwa ni uongofu kwa watu wote na muabuduni yeye tu peke yake mwenye kutukuka kwa utukufu wake.